Bir avuçtuk biz göklere sığmayan Bir avuçtuk biz cennete susayan Cennete susayan Mücahid buradarlarımızdan Abu Talha maruzasını tingleylik En kutlu sözdür bu La ilahe illallah La ilahe illallah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi muizzil İslam vel mücahidin ومذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Aziz, muhterem mücahid ve muhacir braderler, muhterem, aziz mücahid ekelerim, bugün inşallah sohbetimiz emri bil ma'ruf ve nehy anil munker, ma'rufunu buyruk kılıçlık, ma'rufunu nasihat kılıçlık, ma'rufni eslatishlik va munkardan qaytarishlik قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Ali İmran suresi 104. ayet-i kerimesinde Allah subhanahu ve Teala şunday merhamet kılıp bizlerge bir vasfımızı bir sıfatımızı bizlerge hissetedi inşallah. Etedi ki Rabbimiz Ey Muhammed Aleyhisselam ve ey Muhammed Aleyhisselam'a ergeçkenler ve iman getirgenler onge tabi bulgen İslam ümmeti وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ umme Sizlerden bir ümmet, sizlerden bir cemaat, sizlerden bir taife, sizlerden bir heyet, sizlerden bir grup yed'ûne ilel hayr hayrge davet kılayapken bulsun ve ye'murûne ma'rufni buyruq qilyapgan bo'lsin va yanhauna anil münker munkar münkerden munkardan qaytaryapgan bo'lsin shunday bir taife shunday bir grup Rabbimiz bizlerge bo'lishligini shunday bir grubunun guruhning bizlerge vacip vojib yaptı braderler. O grupnun vasfı şundey ki, o taifenin, o cemaatinin vasfı şundey buladı ki, يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayırge davet kıladılar. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Ma'rufunu buyruk kıladılar. Mümin biraderlerine ma'rufunu isletediler. Mümin biraderlerine ma'rufunu nasihat kıladılar. وَيَنْهَوْنَ anil الْمُنْكَرِ onların cennetlerge girişlikliği için onları münkerden kaytaradılar. Ve ulaike humul muflihun Rabbimiz guvohlik berib aytayaptiki, xayrga da'vat qilyotgan ana shu toifa buyruqni birodarlarga, mu'min birodarlariga nasihat qilyotgan, buyruq qilyotgan ana shu toifa, munkardan qaytarayotgan ana shu toifa ulaikahumul muflihun. Ana haqiqiy kutilganlar, jahannam azobidan to'zaqdan kutilganlar ana shunlar bo'ladi. Haqiqiy najot topganlar ana şunlar buladı deyib ətədi. Çünki biradərlər, əmri bil ma'ruf və nəhi anil munkar ma'rufunu buyruq qılıb, biradərlərinə ma'rufunu istətib, ma'rufunu nəsihət qılarkən bittə biradər bulsa, münkerden kaytar yapken bitte brader bulsa o birinci özünü ıslah kıladı. Çünkü o kaytarken münkerine kılıçlıktan Allah'tan haya kılıçlıkya başlayadı. alloh subhanahu va taolodan qo'rqishga boshladi ma'ruf qilgan ma'rufni buyruq qilgan ma'rufni nasihat qilgan buyruq ma'rufni eslatgan ma'rufni endi u qilyap qilishga boshladi ikkinchisi isdan chiqarilgan ma'rufni qaysi bir mu'min birodarni eslatgan bo'lsa ana shu birodar isdan chiqargan unutgan shu ma'rufini qilyapishga boshlaydi munkardan o'zini qaytaradi Gene bir başka ayet-i kerimede Tevbe suresi 71. ayet-i kerimesinde Allah subhanahu ve teala şunday merhamet kılıp etedi. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Sadakallahu azim. Etedi ki Rabbimiz mümin erkekler, iman getirgen erkekler ve iman getirgen mümineler, müslimeler ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Onlar birbirlerinin dostudurlar etedi Allah subhanahu ve teala. Indi onların sıfatlarını etedi. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ma'rufunu buyruk kıladılar. Ma'rufunu istetediler. Ma'rufunu nasihat kıladılar. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Münkerden kaytaradılar. Emri bil ma'ruf ve nehi anil münker fakat erkeklerinin farizesi, erkeklerinin vacibesi, erkek müminlerinin vazifesi mezbura derler bizlerinin her bittemiz her bittemiz ailemiz bulsa kızlarımız bulsa koşnumuz bulsa biz bu ayeti kerimeni hemmeye isletişimiz gerek. Ayeller arasında emri bil ma'ruf buluşluğu nehy anil münker kılışıkları zarur. Allah subhanahu ve teala fakat mümin erkeklerinin vacibesi onlarının kılgen işi deyip etmedi. Belki müminelerin, müslimelerin hem mücahidelerin hem birbirlerinin arasında o uzara emri bil maruf nehy anil münker kılışıkları vacip, vacip, vaciptir.'' Başka bir ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala A'raf suresi 165. ayet-i kerimesinde şunday merhamet kılıp etedi ki Bismillahirrahmanirrahim أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Biz yamanlıktan kaytargen, münkerden kaytargen taifeni münkerden kaytargen, yamanlıktan kaytargen grup ve taifeni, cemaatini biz onlarga necat verdik dedi Ve va ahadinallazina zalamu ve özleri zulüm kılgen, zalimlerini biz ushladik Zulüm kılgen zalimlerini bi azabin beisin, shadid şiddetli bir azab bilen onlarını uçladık, onları cezalandırdık. Sebebi bima kanu yefsukun kılgen fasıklıkları için, kılgen günahları için, kılgen masiyetleri, kılgen haramları için. Şimdi burada bitti noktanı bizim kup yaxşı eşitişimiz gerek, bilişimiz gerek. Allah subhanahu ve teala yamanlıktan kaytargenini biz necat verdik deyip etti. Yamanlıktan kaytarmayan taifeni zalim deyip bildirdi bizge. Kim münkerini görse, kim bir braderin, kim bir mümin, bendenin, kim bir müslimenin münker kılayapkenini görse, şahit bulsa, onu münkerden alıkoymasa, onu münkerden kaytarmasa, nehi anil münker kılmasa, o zalimdir. O zalimdir, o zalimdir deyip Allah subhanahu ve teala özü guvahlık verip eti yaptı.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 Onu kolu bilen kaytarsın. Fe inlem yastati eğer gücü yetmese, eğer korksa o beni uğradı. O benim abrumu düşüredi. O beni öldüredi diyeyim. Korksa fe bilisanih munkardan hamaqa qaytaradi endi tili bilan qaytaradi fa in lam yastati agar bunga ham kuchi yetmasa korksa ya başka bir özür bulsa, fa bi kalbi, kalbinden onge bo'g'iz qilsin o yamanlıkni o munkarni o haromni o ma'siyatni o gunohni qilgan birodarga bug'uz qilsin Şu kılgen işini ve o kılgen kişini yaman ko'rsin Ve zalika adaful iymon lakin bilinlar qalb bilan o kılgen işini, o qilgan munkarni haromni ma'siyatni yomon ko'rishlik til bilan aytmayishlik kol bilen qo'l bilan et yaptı en zayıf imandan bo'ladi en zayıf imandan bo'ladi ya'ni emri bil ma'ruf ve nahi anil munkar qilmagan kishi faqat va faqat qalbinda munkarni yomon ko'rayotgan kishi faqat va faqat amri bil kalbinde qalbinda yapken kişi. O indi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganday eng zaif iymonda bo'ladigan bo'lsa demak bilamizki fitnalarga fitnalarga jamoatlar arasında ummat orasida chiqayotgan fitnalarga en sebep ve en uşançlı kişiler şunlar buladı. Yani şu fitnelere en tez uşanadigen kişiler, iman getiredigen kişiler ana şu imanı zayıf bo'ladiganlar amri bil ma'ruf ve nahi anil munkar braderler birodarlar Ve va holanki tajribalar voqealar bizga ana shu aytgan narsani yaptı. Kayısı brader, kayısı birisi fitne fitna chiqarayotgan bo'lsa yoki chiqqan fitnalarga o'shansa o imanı cüde zayıf kişi ben deyip hesap qilaman Emri bil ma'ruf ve nahyi anil munkarni biron marta qilmagan deyip men o'ylayman chunki amri bil ma'ruf ve nahyi anil munkar qilgan kishi Rabbimiz subhanahu va taolo oyatda aytganday inshaalloh foydalaridan bittasi eslatgan edik o'zi alloh subhanava taolodan hayo qilishlikka boshladi alloh Teala'dan taolodan qo'rqishlikka boshladi korkuşlukka başladı. imanı imanı qaviy bo'ladi iymoni mazbut bo'ladi inshaalloh boshqa bitta hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nu'man ibn bashir roziyallohu anhudan aytadilarki مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا Sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Allah subhanahu ve teala'nın çegeresine kirgen kişi bile kirmegen kişinin misaliyet yaptı. Allah'ın çegeresi braderler Allah'ın masiyeti, Allah'ın haramları, günahları buladı. Şu haramlarga kirgen kişi bilen kirmegen kişinin misaliyet yaptı. Şunday bir kavmin misali buladı ki, bu kavim denizde, dengizda, kemida yapken buladı. Lakin kemiye chiqmasdan aldın, kemi iki qavatli buladı. Bunlar kayısı birimiz keminin şu ikinci kavatında, kayısı birimiz birinchi qavatında bo'lamiz deyip çekedi. chekadi. Şimdi Endi ki keyin qur'adan keyin qavmin yarmi ik- birinchi qavatda bo'ladi nargi yarmi ikkinchi qavatda bo'ladi فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم Endi o ikinci kavattakilerinin çankaganda yoki boshqa hojatlar uchun su olishiga osonmi oson lakin birinci birinchi pasta bulgenlerin, ikinci ikkinchi qavatning bulgen bo'lgan su içişliği ichishligi ya ki başka hacetler için su olishligi qanday bo'ladi onların tepege çıkışı gerek. Ya ki joylarida kemide bir teşikçi açışları gerek teşik. endi su olishlik zarurati bulgen payda birinci kavattakiler keminin ikinci kavatındakilere yani üstteki tepelerindeki kavata çıkadılar. Ve etediler ki şu tepedekilerge eğer biz şu özceğimizde bir teşikçi açsak hacetimiz için şu suyu şu yerden alsak ve sizlerge azar vermesek, sizlerge eziyet kılmasak, helaket vermesek, kan değil buladı mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etedi ki fe in terakuhum eğer onları koysalar eğer pasta teşik açışlıklarına icazet verseler tepedekiler helaku cemi'a hemmesi helak buladı. Hemmesi batıp denizin içine batıp ölüp gitedi. Nemege? Çünkü teşik sebebi bilen su to'xtamasdan kiradida keyin kema hem sekin dengizga botadi va in ahadu payg'ambar sollallohu alayhi devamında dedi ki, la keyin yaptı. Ve in ahadu ala aydihim Eğer onların tepedekiler, pastaki, birinci qavatdagilarni teshikcha açışıklarına icazet bermasa kollarından ushlasa azar vermeyesiz, helaket vermeyesiz, birodarlar deyib tepede su alışıklarına icazet verseler necev ve necev cemiyen. Onlar hem kutuladı, pastakiler hem kutuladı, hemmesi kutuladı et yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Necat tapadılar. Emri bin ma'ruf hem braderler biz hazır cemaat bilen yaşarımız, cihadi cemaatimiz. Elhamdülillah Allah subhanahu ve teala bizlerge en kette nimetini, cihad nimetini, hicret nimetini nasip kıldı. Şimdi şeytan biz için kup kette düşman. Cüde kette düşman. Eğer biz aramızda özara emri bil maruf kılmasak hemmemiz helak bulamız. Çünkü biz özümüzü ıslah kılalmay kalamız. Hiç kim emri bil maruf kılmasa biz marufunu hem bilmaymiz munkarda ham o'zimizni qaytarmaymiz lekin biz amri bil ma'ruf qilsak ma'rufni istasak yaxshiliklarni o'zlarimiz bir birlarimizga istasak inshaalloh biz buni amal qilishiga boshlagan kunimizda Alloh bizga najot beradi agar biz shu nasihatdan keyin amal qilishga boshlasak har bittamiz vallohi ana shu paytda Alloh subhanahu va taolo birinchi o'zimizga keyin jamoatga Allah necat beredi, necat beredi, necat beredi inşallah. Eğer biz emri bil maruf kılmasak Allah hemimizi helak kıladı. Hemimizi helak kıladı. Emri bil maruf şunday mühim nerse. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeyfe radiyallahu anh'tan kelgen e, hadiste rivayet kılıngan hadiste etediler ki والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم Allahu akbar. Canım kolunda bulgen zatke kasem bulsun ki Allah subhanahu ve teala'ya kasem bulsun ki sizler ya emr bil maruf kılıp nehy anil münker kılasızlar Ya ki Allah Subhanahu ve Taala'nın kup yakında, cüde yakında sizlerinin üzerlerinize bitti azabını yönetişteki kup yakın buladı. Sümme ted'ûne şu azabını, musibetini, belanı, imtihanını yönetgenden kigin şu imtihanın köteleşliği için Allah subhanahu ve teala'nın şu azabı üstümüzden alıştığı için azaptan kurtuluşluğumuz için dua kılar sizde eti yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fela estecibe lekum Allah subhanahu ve teala sizlerinin dualarınıza yetimi bilen bulsa hem büvesi bilen bulsa hem salihi bilen bulsa hem Allah subhanahu ve teala sizlerinin dualarınıza icabet kılmaydı. Ve halen ki ekser hadislerde وَهَلْ تُنْسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ اِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ Etmegen idi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sizler meger zayıflarınız bilen, yetimleriniz bilen, büyüleriniz bilen, kar bulgen, leriniz bilen, çal bulgenleriniz bilen, şunların duaları, namazları bilen Allah subhanahu ve teala sizlerge rızık yöneti yaptı. Allah subhanahu ve teala sizlerge nusret yöneti yaptı demegen idi mi? Lakin indi karayın bu hadisini bizim indi çaremiz endi yolumuz qolmayapti braderler. Eğer biz o'zaro o'zaro amri bil ma'ruf qilmasak mi, ilim mi, cihat mı, jihodmi mi, her bitta ma'ruf salih amallarni biz birbirimize birimize o'zaro nasihat kılmasak. Ve biz haramlardan, masiyetlerden, günahlardan munkardan özümüzü ve braderlerimizi qaytarmasa Allah'ın indi kup yakında kutinglar Allah azabını cönetedi Allah musibetlerini cönetedi Allah belalarını cönetedi Allah cezalarını cönetedi imtihanlarını cönetedi indi o imtihonni bizden ko'tarishligi için dua kılamız ya Allah bu katta musibat bo'ldi bizlarga ya alloh nusratini bergin deb duo qilsak ham fala lakum qaysi birimiz bo'lishligidan qat'iy nazar birodarlar solih birodarlarimiz agar duo qilsa qabul bo'lmaydi birodarlar demak bizim solih birodarlarning duolarini qabul qilishi Subhanahu subhanava taolo solih birodarlarimizning yetimlarimizning bevalarimizning dualarını kabul qilishligi için biz ham onlarga yordam berishimiz gerek. Birinchi o'zimiz isloh isloh qilishimiz kerak. Keyin agar biz isloh bo'lmasak, o'zimizni solih deb atalmayib qolsak, solih birodarlarimizning duolarini to'smaylik, ularga yordam beraylik. Qanday yordam beramiz desak, biz ham amri bil ma'ruf qilaylik yoki solih birodarlarimizning qilgan amri bil ma'ruf bizga islatgan nasihat qilgan yaxshiliklar bilan amal qilib turaylik birodarlar. onlarga yardım bereylik alloh endi bizlarga musibet jo'natmasdan balolar imtihanlar jo'natmasdan Allah rizosi için şunu qilaylik braderler. Allah rizosi için şunu qilaylik Emir bulsa hem, komandan bulsa hem, haybatli bulsa hem, zayıf bulsa hem, bizden kette bulsa hem, bizden kichkina bulsa hem, her bittemize, birinci özümüze inşallah emri bin ma'ruf qilamiz ونهي عن المünker kılamız. Zarur bu narsa. Zarur bu narsa. Başka bir hadis. Cerir bin Abdullah radıyallahu teala an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunday degenini işittim etti. Ma min raculin yekunu fi kavmin ya'manu fihim bil maasi feyakdirun ala en yugayyiru aleyhi ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp ettiler. Kaysı bir kavim içerisinde bitti adam o kavmin neferlerinden, o cemaatinin neferlerinden, o taife, o grubun neferlerinden bittesi masiyetlerini kılayapken bulsa ve o kavim ve o cemaat ve o taife ana şu kıl yapken masiyetlerinden onu kaytarışke küçü yetken halde kaytarı al yapken kaytarışke küçü yetken payda onu eğer kaytarmasa et yaptı küçü yetedi masiyetlerinden onu tosadı onu cezalandıradı onu kaytaradı masiyetlerinden gunohlarini lakin qaytarmayotgan bo'lsa illa asabahumullohu minhu bi biiqob Allah ana o qavmni Allah ana o jamoatni Allah ana o taife, o guruhini bit jazosi bilan musibatlaydi alloh subhanahu va taolo bir azob jo'natadi qabla en yamutu o jamoatdagi har bitta nafar hali ölmezden vefat tapmazdan aldın Allah subhanahu ve teala bir musibet, bir bela, bir imtihan jo'natadi. Allohu akbar. Ya'ni birodarlar biz jamoat bo'lib turib yashayotgan bo'lsak vaholanki alhamdulillah an katta en an fazilatli bilen amel amal biz. alhamdulillah jihad va hijrati jamoatimiz Aramızda o'zaro masiyat maxfiy maxfiy masiyat qilayotgan keyin Allah Subhanahu Teala'nın yardımı bilen oshkor bulgen, braderlerimizin masiyatlaridan bizim inşallah küçümüz yetsa lakin biz guzara etse ki aytsakki buluşu mümkün, etse ki cemaatten çıkışı mümkün, eğer biz onu kaytarmasak, vallahi, biz her bittamiz vefat topmasdan aldın Allah'ın şu azabını ko'ramiz bu allohni alloh rasuli sollallohu alayhi vasallamning vaidi unda juda ehtiyot qilishimiz kerak juda ehtiyot qilishimiz kerak Gene başka bitta hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etediki لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تقطروهم على الحق أبطرا حسن هذا بني إسرائيل قشن masiyetlerini kılışke başladı. Günah işlerini kılışke başladı. Alimleri onları kılgen şu masiyetlerinden, günahlarından kaytardı. Lakin onlar kaytmadı şu narseden. Özünü ıslah kılmadı. Münkerini kılışıkke devam kıldı. Fecalesuhum fi mecalisi. Lakin ana şu kaytargen, münkerden, masiyetten, kılgen günahlarından kaytargen ulemaları ertege onlar oturgan joyda o'tirishga boshladi onlar yegan avukattan yeyishga boshladi onlar nerseden ichgan narsadan ichishga ki aytdiki Allah alloh subhanava taolo onlara onların arasına dushmonlik kirgizdi va davud alayhissalomning iso ibn maryam alayhissalomning tillari bilan onlarga lanet kıldı. İsa aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam tilleri bilen onlar onlarga lanet kıldı. Nemi için münkerden kaytar Nima uchun? Qilgan ma'siyatlari munkardan qaytarsa kılı yana ham shu munkarni qilayotgan yomon ishlarni qilayotgan, gunoh ishlarni qilayotganlar bilan birga o'tirib yana ham qaytarmabsan, onlar bilen yeyib içişlikleri sababli Allah subhanahu ve teala onlara lanet kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana şu gepni etkende shunday uzangan holatda edi yerga yotgan holatda edi keyin o'zini to'g'riltib o'tirdida shunday aytdi la vallazi nafsi biyadi yo'q jonim qo'lida bo'lgan zotga alloh subhanahu va taala qasam bo'lsinki hatta ta'tiruhum anil haqqi attra siz shunday qilmaysizlar ma'siyat qilayotgan bo'lsa ham munkar qilayotgan bo'lsa gunoh qilayotgan bo'lsa bir merte kaytarıp ikinci günü, onlar bilen aynı majlisda oturup, onlar bilen yiyip içişlik buni bunu qilmaysizlar aytadi siz benim ummatim şunu, qilmaysizlar hatta taqtiruhum alal haqqi atra Məgər siz etədi, bəlkə siz etədi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə xitab qılıb, bəlkə siz etədi, onlarını, yani münker masiyyət, günah işlərini qılayapkənlərini haqqa onları zor bilen alıp gələsizlər, küç bilən alıb gələsizlər. Yəni qolumuz bilən qaytarışıqə Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlərini təşviq qılayapdı endi biz bu hadisni dalil olamiz birodarlar qaysi bitta birodarimiz xafo bo'layotgan bo'lsa nima uchun birodarlarni falan boshqa boshqa joylarda jazolantirib qamoqqa tashlang ana bizim javobimiz bu biz agar munkardan qaytmayotgan bo'lsa agar shu qilgan gunohlarni yana ham qilishga jur'at qilayotgan bo'lsa bizim hatta ta'tiruhum anal haqqi atra hadisi bilan onlari kuch bilan bo'lsa ham zo'r bilan bo'lsa ham haqqa qaytarasizlar degan hadis bilan biz amal qilamiz birodarlar biz inshaalloh darramiz bilan bo'lsa ham biz inshaalloh qamoqqa tashlashimiz bilan bo'lsa ham munkardan qaytaramiz birodarlar agar bunga hojat bo'lmasa biz munkardan qayt birodar shu muasiyatlarni to'xtat birodar deganimizda agar qaytayotgan bo'lsa biz nimaga uni qamoqqa tashlamiz o u munkardan qaytmayotgan bo'ldi xuddi isroil o'g'llarini o'xshash bani isroilga o'xshash yahudiylarga o'xshash agar u munkarni man qilaman shuni odat qilganman deb davom qilsa gunohlarni qilayotgan bo'lsa birodarlar şimdi biz bu hadis şerif bilen amel kılamız, zo'r bilen, kuch bilan, derre bilen, kamak bilen onlarını biz inşallah adam kılamız, isloh kılamız. Bizim delilimiz var buraderler. Hiç kim bunu hafa bulmasın. Başka bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp etedi ki Ebu Zer radıyallahu anh etedi ki Kale evsani halili Halilim Habibim muhammad sollallohu alayhi vasallam shunday narsani tavsiya qilib nasihat qildi minal xayr xayrdan barcha xaslatlarni menga tavsiya qildi nasihat qildi avsoni menga shuni tavsiya qildiki an la axofa fillahi lawmata laim va avsani an aqula al haq va in kana murro Abu Zer radıyallahu anh dedi ki Halilim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaçan bulsa hem Allah için bul yapken bulsa Allah yolunda bulsa Allah için bulsa brantasının melametinden korkma işligi korkma işligimi menge nasihat kıldı. Eğer biz Allah için Allah'ın rızası için nasihat kılyapken bulsak, eğer biz Allah'ın rızası için isteti yapken bulsak, emir bil maruf kılyapken bulsak, biz İnşallah melametçinin merametinden korkmayışımız gerek. Bizni sökedi mi? Bizni vuradı mı? Bizge zulüm kıladı mı nasihatimizden kekin? Bizim itibarımız, abrumuz düşedi mi? Bu bizge fark kılmayışı gerek braderler. Biz inşallah melametçinin merametinden korkmayamız. Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın ayetinde müminlerin sıfatlarından bitesi bu. Mücahitlerin sıfatından bitesi bu. İkinci nasihat kıldı menge yaptı Ebu Zer radıyallahu anh. Menge şunu hem nasihat kılıp tavsiye kıldı ki en akulel hakkı ve inkâne murra açık bulsa hem hakkını etişlik. Açık bulsa hem hakkını etişlikni menge tavsiye kıldı. Men hem sizlerge braderler açık bulsa hem kaysi ceyde buluşuginden kat'i nazar kim buluşuginden kat'i nazar İnşallah açık bulsa hem hakkını etişlikni Mən sizlərə birinci özümə, keyin siz birodərlərimə, əkələrimə tavsiyə nasihat kılaman Və Branta məramətçinin məramətindən korkmayınlar inşallah. Abrunuz düşsə həm, itibarınız yok olsa həm, İnşallah melametçinin merhametinden korkmayın biraderler. Eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mükemmel ergeçemiz desek, sahabelerge mükemmel ergeçemiz desek, onlar şu melametçinin merhametinden korkmazdan umar roziyallohu anhu bo'lsa ham onlarga nasihat qilgan amri bil ma'ruf qilgan inshaalloh biz ham qilamiz buni ham nasihat tavsiya qilaman birodarlar keyingi suhbatimizda da'vatimizda inshaalloh ko'rishamiz va oxiru davana anil hamdulillahi robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bir avuçtuk biz göklere sığmayan bir avuçtuk biz cennete susayan cennet shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله